uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro ni imwe mu nkingi ziranga ingendo y'intwaro rusange ubwo burenganzira kandi burategekanijwe n'ingingo ya mirongo itatu na rimwe y'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi eka mbere no mu ngingo ya cumi n'icyenda y'iryo bwirizwa rikurira ayandi mabwirizwa mu burundi harategekanijwe ubwo burenganzira biciye mu masezerano mpuzamakungu uburundi bwateye ku igikumu hari honorable Pierre Celestin Ndikumana yaserukiye runani mizero y'abarundi mwaramutse honorable mwaramutse neza kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza sangwe ku nama murakoze cyane murakoze namwe turi kumwe kandi n'umupfasoni Nancy Ninette Mutoni yaserukiye umugambwe uri kisonga ry'ubutegetsi CNDD FDD mwaramutse Ninette mwaramutse niyo nzima mwaramutse eh, n'abariko baratwumviriza bose sangwe ku nama murakoze murakoze namwe ubundi turi kumwe ni pasiteri Eliya Nahimana yaserukiye ishyirahamwe hiroke ryishinze kuvura no kubaka ikibano mwaramutse pasite mwaramutse neza ndaramukije n'abariko baratumviriza murakoze cyane sangwe ku nama murakoze mu gutangura rero reka turangurure muri CNDD FDD mufasoni ninete waserukiye umugambi uri ku isonga ry'ubutegetsi uno munsi twavuga yuko mu kurenga ayo mategeko mm-hmm. bagashaka ko uburenganzira bwo gushyikiriza ibyumviro buba ubwo bari abatavuga rumwe na leta gusa ukamenga ubutegetsi bwo kugiza ico bushikiriza ukamenga nta burenganzira bufise no munsi hari ibimenyetso vyerekana yuko ubwo burenganzira bwubahirijwe birahari nyene ntiburinde kuronderera kure none ntituri kumwe ngaha muri studio mu mashengero bagashikiriza ibyumviro byabo abasohora amakete bakayasohora uri abasohora amatangazo bakayasohora bakagira ibyo bamenyesheje kandi ibyumviro byabo bigasohoka bikumvikana atawuriko atawuriko arabatera igitsure abasohora amatangazo iyo bishyitse bakaba bakibura nk'ubutegetsi ntibyakirwa nabi gukebura nta muntu adakebugwa nta muntu umwe adahanugwa mugabo bivana n'ingene umuntu abyifashemo bivana n'imvugo umuntu akoresheje bikavana kandi n'igihe abivugiyemo mhm. bisigura yuko hari igihe biba bidatomowe yego nk'uko nabishikije ubwa mbere hari abarenza urugero hari abadodobereza hari ababa bashaka gushikiriza ubundi butumwa bakabyita ko ari impanuro mugabo ugasanga ubirabye neza sizo Mhm. reka kumbure turagaruka mbanze nkubitire kwa honorable Pierre Celestin imyizere y'abarundi uyaserukiye umuganga uri ku butege uri ku isonga ry'ubutegetsi ati ubwo burenganzira burubahirijwe mbere leta n'ubutegetsi baragerageza kugira ngo n'abatavuga rumwe nabo baronka ijambo murabihurije ko bagira bati kirazira ko ata muntu n'umwe yorenganya abandi abantu bateza kubaho batafise ubwoba abantu bateza kwisanzura mu kugira amashirahamwe mu gushikiriza ivyiyumviro n'ibindi hari ingingo nyinshi cyane twama twashikirije eh, ziwubahiriza ubwo bwisanzure canke ubwo burenganzira bwo gushikiriza mu mategeko ari burenganzira mugabo rero ugaca usanga ntivyubahirijwe kwidagadura cyangwa ubwigenge cyangwa kwisanzura mu gushyikiriza ibyiyumviro eh, naho yagize ati ikimenyetso ni uko twahuriye ngaha ngira ngo naha nyine dusigaranye naho nyine sindabizi ko bizobandanya gutya ko umuntu aronka ingene baranyashyize icyumviro mugabo si hato naha muhashima kwa n'ahandi murahafise umuntu muri mu nama nshingamateka nibaza ko mutoduciramwo ko natwe ntitwabaciriyemo muti rero muti gute twebwe tutabibona gutyo mhm. ni uko umenga twaratswe uburenganzira bwose nk'umushingamateka dufatire ku mushinga amateka adashobora gushyikiriza kugira ngo dushikirize abadutoye n'abatadutoye ingene twabonye ibintu byifashe mu gihe twari mu buruhuko bw'ukwezi kwa gatanu nari nimwumvise ko batwankira kandi mu kutwankira bakatwankira nabi Uh, utwara igisagara cya bujumbura agaca yandika agabisha n'igipolisi yuko comera amagabo n'ingingo yiwe atacu twayivuze ko ntitwayanze ntitwagararije n'ingingo yiwe mugabo agaca abwira igipolisi ko giteza kuza kuduhihita urumva nkaho o oh, aho woheze ukavuga yuko mu gihugu cacu by'ukuri gushikiriza ibyiyumviro byubahirijwe aho rero ako n'akararo ka hafi nguhaye aho bigaragara neza yuko icyo kintu cyo gushikiriza icyiyumviro cyo gushikiriza ibyiyumviro umuntu abafise iyo ngingo itubahirijwe rero nk'uko yabivuze hariho amategeko rero abaho nyanzwe aho baba baho bahonyanze bwa mbere ibyizwa shingiro kuko umurundi wese arafise ubwo burenganzira bwo gushikiriza ijya gona yo gushikiriza kari ku mutima mugabo twebwe twitwa ko duserukira abanyagihugu kandi ntitwitwa turabaserukira mugabo tugahagarikwa gushikiriza ibyiyumviro aho uburorero butanga ari bwinshi bwinshi bwinshi aho mukuru w'umutumba ashobora kububwira ati wamushinga amateka we ntushika kuri uyu mutumba kugira ngo ubushike ko ubanza kuntambuka umuvyimba aho twobaho uburorero izaruye igihe za kirundo za karusi ni henshi cyane yagahiye gushimikira cyane ku mvugo ya politiki mukoresha muri kino gihe yoyo ingene muyikoresha murabishima canke biri mu bituma muhabagira bati abantu nito bari kuriye kwegera kuvuga ngaba bavuga nabi iyo mvugo ya politike ibyo byovuga abafise aho bavugira mhm. twebwe ntiwumvise ko tutagira aho tuvugira eh avuga ngo havuga uwo bubizwe twe ntitugira aho tuvugira mhm. none tutagira aho tuvugira tutagira aho dushikiririza ibyiyumviro atari nkaha nyene umuntu abaronsi bakwe udashobora gushikira abagutoye ngo bakuyagire nawe bayagire boheze mhm. ukavuga ngo wavuze imvugo mbi canke nziza gute twebwe gusa ahubwo turazibwirwa turatukwa turitwa ko turi inkozi z'ikibi ugasanga umuntu arabivuze kandi bitamutera n'isoni umaze kwita umuntu aserukira abanyagihugu ko ari inkozi y'ikibi burya ntiwumva ko biba byarenze uragize neza tuzana iki kiganiro ko tugaruka kuri izo mvugo murakoze cyane njye kwa pasiteri iriya eh, ku ruhande rw'umugambi uri ku isonga no ku ruhande rwa mizero y'abarundi urumva ko kubijanye no gushikiza ivyumviro ariko dushimikira cyane kuri imvugo ya politiki muri kino gihe mwebwe nko muri rock mu kwikirana ibyo gusanura ikibano murumva yuko hari imvugo bashobora kuba badahuriza ko muri kino gihe eh, murakoze kumpa ijambo eh, ngomba kuvuga yuko eh, imvugo ya politike uruhande rwose iba ivuye ko ah, mvuga nti ni byiza ko iraba igihe mhm. ah, iyo mvuze igihe ni ukuvuga kuraba abo bene gihugu uko bameze ah, kuko abari ku butegetsi n'abo muri mizero urumva basanzwe urumva bari muri rwa ruhande rwo guhiganwa hanyuma mugabo uko bohiganwa kose ah, jebe ndemeza yuko uko biri kose hari icyo tumaze gushaka mu burundi mhm. kuko imbere ya mirongo icyenda na gatatu Ah, urazi ko hariho ibintu umuntu atashobora nk'ubu ariko baravugana barabana mhm. ntibyabaho uti niyo ni intambwe yego ciye ndemeza ko ari intambwe kubera kuko umuntu iyo avuga ati jewe niyumva gutya undi akavuga uko yiyumva kandi umuntu yavuze uko yiyumva rero eh, aba amaze kugira intambuko mhm. urumva kuko aba atakinyegeje uko ari kuko hariho imyaka atamuntu yemerwa kuvuga uko yiyumva mbere n'ibihe twaba turimo bitari byemewe ko umuntu abidoma ku rutoki utu munsi rero byitwa ko bigendeka biriko biratambuka bije imbere kuko turi muri turi mu gihe cy'ubutungane bw'inyuma y'uruhagarara mhm. turafise eh, n'umugwi uri kuragerageza kuraba ko ukuri komenyekana kugira tubone gutambuka tuzi ukuri reka mvuge ndibuka nk'ubu mu myaka yahera imbere ya mirongo icyenda na gatatu urazi ariko baravuga nk'ibintu byabaye mu bihe byarenganye ah, ntangure nk'irindwi na kabiri nimba ari byo bacamenya icyo bakora nimba atari byo bagaca bamenya icyo bakora urumva hari ukuntu uko kuntu nyine n'iki kiganiro twicayemo uko biri kose eh, nibaza ko hari igihe mu myaka yahera kitari cuguruwe umuntu bashobore kumuhamagara bati ingo uvuge hanyuma ashika avuga iyi mvuga abanyapolitike bakoresha rero ku ruhande rwa CNDD barafite imvugo bakoresha eh. ku ruhande rw'abatavuga rumwe na CNDD naho nyine hari imvugo bakoresha eh, nagira mvuge gusa uko imvugo ya politiki yo muri kino gihe yari ikwiye kumera mm ni imvugo ibwigwa abantu bakomeretse mm bakomerekejwe n'ivyagiye biraba imvugo ibwigwa abantu usanga kubera ibyagiye biraba bakomeretse mu buryo bw'ibishobisho n'umutima usanga bafite ubwoba bwinshi rero twebwe eh, muri hiroke tuvuga tuti imvugo yoba imvugo iza ivura ikaza imvugo yegeranya imvugo eh, itanga ibyizigiro imvugo ituma abantu nyine baja hamwe hama mugabo ikugurura ariko icyo kubura turaza kwishyura ko neza nkene iyo bimeze mugabo iyo bakoresha uno munsi mwebwe muyakira gute muyibona gute eh, nk'iyo yavuze ati nk'umukuru w'umutumba arakubwira ati utantamutse umubyimba ntuhashyika ngaho uya twebwe rero nk'abaserukiye nk'abavugira abanyagihugu nagenda umunyagihugu mu bandi eh. twa twibaza ko nk'abantu bari kumwe mu namashinga amateka bakwiye kuyaga byose bakabitunganya kubera ko baserukira abanyagihugu bamwe bakabamenya uko navuze bameze bakabaronderera iyo neza nyine baba baratoye ngo babaronderere mbegirikiye mhm. muri sena defitete hari imvugo mukoresha mm. murayinezererewe muri politiki ibyo sito twabyivugira mm. mugabo imvugo umuntu akoresheje muri politiki umwimbu uboneka iyo hageze gusarura mm-hmm. abanyapolitiki nabo dusarurira mu matora iyo rero wakoresheje imvugo itari yo ngira ngo abenegihugu bashobora gukorera ko ukabura amajwi mhm. mu gihe rero yaronse ukabona imigambi yawe barayihurumbira ni ukuvuga ko ururimi uri kurababwira baba bagwumva ko imvugo uri kurababwira iyo ubashika ku nyota muri icyo gihe rero iyo mvugo turahinezerererwa kubera dushikana aho dutegereza gushika aho naho ni ugutwara igihugu imbonerakure z'ejo bundi ziti tera inda bakeba bafite imbonerakure iyo mvugo ntibateze urubwa oya urumva hajya twaronse akajya kubisigura ururimi nk'uko mubizi ni inyama iri mu mazi ruranyerera twaronse akajyo kukugarura ni ugwaruka nk'uko mubivuze iyo ugwaruka rero eh, rugize iyo runyereye aho rukurira barahanura muca musubiza ku murongo dusubiza ku murongo ejo bundi perezida domitiyeni ndayizeye arabakibuye mutiteri yosema oya hariho gukebura nk'uko nabishikirije hariho gukebura uh-huh. nk'uko nabishikirije kare kujanye no kugira ibintu bigende neza kujanye nuko uwo muntu aba gukurira eh, ni nk'umuntu adukurira nk'umuntu yatwaye igihugu kabisa hajya ururimi rwaranyereye uh-huh. ururimi rwaranyereye hariho amajambo umuntu yatwaye igihugu adashobora gukoresha ivyo n'ibintu ata muntu umwe yovyihanganira kubera abarugufata nabi umuntu aba ari gucyoza agateka kiwe abo rero twebwe abo duserukira twebwe ugwaruka twabonye ko twababaje ariko nimwibaza yuko mu burenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro mwagize uti hari abashyikiriza amatangazo barafite uburenganzira bwo guhanura cyangwa gukebura nabishikirije nanjye navuze ntibivana n'ingene babishikirije imbonerakure burya si imfubyi mm. imbonerakure zirafise ababyeyi mm. zirafise se zirafise sekuru Mhm. ntiyabuze uwo yobwira kubera umwana kuva na kera narindi mu kibano iyo umwana yakoze ikosa cyangwa umwana yaciye aho atategerezwa guca cyangwa akavuga ibitabereye mhm. waregera ababyeyi biwe ukababwira uti murabe neza umwana wanyu bimeze gutya mhm. eh. urumva rero yashimye kuja ku maradi ubuhinga bwa none ni sawa mugabo hari aho usanga bidusamaje cyane mu sokuru ya hari yashimye guca ku maradi avuga nabi muti sokuru naho yavuze yavuze nabi kandi abibandanije tuzomukorera ko urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi imbonerakure mugabo na nyene vyo ntaco bimubwiye mugabo umva hakaca hazera abandi nyene eh, baje ati eh, ngo ya ngo ngo ngo bavuze ngo baramukorera ko ngo nibi nibi na nyene kubibwirwa ntaco byamubwiye abo bandi bashavura ku gatwe kiwe nkande honorable celestin ugiye ubona nk'umuntu uyu munsi azi neza kahise abarundi twaciyemwo akahise k'amacakubiri y'amoko akahise k'ubwicanyi akahise k'intambara mbere n'ubu ubwicanyi bwo bwo n'ubu no gupfunga abantu n'ibiki biracabandanya ntawe uvuga ngo vyaraheze mugabo ukaza wumva umuntu ari namuye ati icyo twita demokarasi ari umunyepolitike mm. icyo twita demokarasi ni uko hatwara umuhutu bisigura ko mbega uri ko arakumviriza mm. yakomerekejwe n'amacakubiri y'amoko icyo twita demokarasi ni eh. atwara umuhutu eh, nawe none none avuze ati ati ubu demokarasi yaraje kuko hatwara umuhutu mbe utari umuhutu ariko arumviriza iyo mvugo umunyagihugu yakomerekejwe n'ibyo twaciyemo muri kahise mhm. wiyumvira ko aheza akabyakira gutagira ati e bwabundi rero demokarasi n'umuhutu urumva jewe sindimwo abatatwemera abadashaka kutwinjiramo tuzobakorera bahunge basanga abandi mu rwanda urumva imvugo nk'iyo mm. urumva nk'iyo oh, ntiwoheza ngo ubwire ko icyo kintu cyo gukorera ko ari cyiza mm. niho ngira ntikumbura abantu boraba neza ntibagize baragira bati turiko turarenganywa turiko turarengerwa karimbi none we ntiyabyivugiye ati sinzohunga ni ukuvuga ko yarumva ikiri inyuma y'iryo jambo ni ukuvuga rero yuko twoza turagerageza kuraba neza umuntu ntagume abunze ku kintu yiyumvira gusa agerageze yumvirize n'abandi kuko iryo jambo ryama ryavuzwe uburi bwiwe ibi nuko biri iyo batakubwiye bati tuzogusonga ko gusonga ko nako no kwiruka ko umuntu aca kuva kera rwarasinzikaye kubera kuko iyo rwumvise imvugo ivuzwe n'umubyeyi rumva abarongoye n'ababyeyi abari ku butegetsi nk'ubu imbonerakure zumvise inge nabo ku butegetsi bavuze bavuga bati haha hari abo batabitahura neza kurumva n'amajambo afobetse n'amajambo usanga batari nayo twari tumenyereye kumva hanyuma akaza ari nk'amashasha nkavuga nti rero byari byiza ko bubuze baregerana ariko ku bwawe imvugo irimo akanyegeza abanga yumvaho yego twatangura kuyigorora by'ukuri kubera kuko iramaze kubona ibintu nesi ni nete imvugo y'akanyi irimo akanyegeza abanga ubwa mbere ho ubwa mbere ho eh, twe mu mvugo dukoresha nta kanyegeza abanga karimo hmm. ni uko gusa abo banyepolitike dufise imbere yacu eh, baba bafise n'ako kantu ko kwegera ko ushaka gufatanya ibidafatanye ko gushaka kuvukanisha ibitavukana bakavuga bati uyu ko avuze iki mwaragiye mu ntwaro mwaragiye mu gipolisi mwaragiye hose ahubwo duhava dusanga umushinga amateka hava dusamaza mm. abari muri babandi bigumira hanze abandi bari ko barakora mm. usange nibyo yategereza kuba ariko aca bigumiye hajya hanze akacahamagara abanyamakuru ngo rero ni mumfotoreje ngo ni kwinjira sininjiye gusiga amavuta ari gukubita ingumu yego na yatanze umugabo urumva ntibisigura yuko umuntu avuze ko none nka uvuga Jerome ntiwe ngira ndagukorere ko ubucura ngo ngira ndakwiyica nanze ngo ndimbonera kure aho woca wiruka oya tuvugane ukuri tureke tureke ibyo byo gufobeka no gushaka gucisha ku mpande mhm. ni ibintu byumvikana birashe atani induru byari kurinda ahubwo ahubwo natangaye n'ingene ahubwo n'abanyamakuru baci babiduza barinda guhamagara n'abo banyepolitike mbega mwe mwabyumvise gute mbega kubiduza kuduza inkuru ari ibintu bisanzwe atangorane biteye none nk'ubu twavuga ko nka perezida domitiyene yize yumvise ko muzomukorera ko yo kwitegeke perezida domitiyenda yizeye ntacyo ateza kwitega kumukorera ko no kuraba ibyo yavuze n'ingaruka bishobora kugira no kubyihweza reka tube tureka gusigana inkore ku maso bavukanye urabye kumbure amajambo yariko arashikirizwa n'ababandanije bayashikiriza n'agashavu wasanga bariko baravugana mbega ko atabibabwira ati tuzogukorera ko yavuze ikijanye n'ico bipfuza mm. ko bama bavuga ko tuzogukorera ko ari uko bavuze ibyo barashima iryo ni ijambo ribwirwa bari muri opposition kandi insiguro bahaye sindazigaruka ko ibyo tumaze kubona kubera iki kubera iki kumbure nkuriya muntu yavuze yuko demokarasi umuntu yitiranya demokarasi nuko hatwara umuhutu mhm. kwaho biba bikwiye si kintu si igikoresho si paze n'obuje uvuga uti ndakoresha uko nshaka mhm. umuntu aguma ari umuntu rero jewe naho wagize uti ngira ngo burahumuye gukorera ko yavuze ngo bivuye muri ivuga gukora ngo gukorera ku muntu nta muntu akorera ku muntu umuntu arafise agateka kiwe umuntu arafise agateka imana yamuhaye arafise sa dignité si programme ukorera ko nicyo gituma ngira nti reka twisubire ko turabe imvugo dukoresha iyo ariyo kuko imvugo nziza niyihumuriza abantu niyituma abantu bavuga bati iki kintu wowe gishijirijwe gutya ntahuye iki mugabo ukagira imvugo umwe atahura kigi undi agatahura ikindi undi agatahura ikindi kuki woguma wihagarara kuti imvugo ni nziza nta kabi karimwo ntacyo kuko wega mm. wemeye akabi ntacuba kandi iyo vy’ukuri eh, wemeye akabi ubwo ufise intumbero yo kugakosora biba byiza gusumba utanjiriyemo gatoya utanjiriye kuri iki gihe ndavuga twaragiye turabona muri kahise bamwe bakitwa amazina ugasanga umuntu bamwise izina bamwe bakitwa inzoka abandi bakitwa ibivumbura birabitse muri kahise eh, eh, eh, abatutswe mm. mugabo ugasanga ni uburyo bwo kumusubiza hasi no kumwaka ubuntu bwiwe mm. ya dignité imene umuntu ateza kugira kagateka kiwe izo mvugo rero bavuze kuri inzoka no kuvuga ko bariko baravuga kumbure icyo bazi ko nimba wiyorobeka nimba ugira gute mu bwabo baba bamaze kukwaka eh, bamaze kukwaka ubuntu bwawe rero nibi iturabye nabi izi mvugo z'akanyegeza banga mm. aho usanga umuntu ari sigaye afatwa nka porogaramu mm. aho usanga umuntu asigaye afatwa nk'ikindi kintu atari umuntu afise ubuntu mm. ni imvugo ku bwanje nibaza ko ari mbi secondable umuntu wese afise imvugo ikomeretsa umuntu wese afise imvugo ivuna umutima mm. kuvuna umutima sinzi ko wumva icyo ari cyo baratwumviriza ngira ngo botahu barakicumva mm. ni umuntu aba yari umutima utekanye mugabo ukawinjizamo kuvunika mm. uyu mutama niwe yakoresheje irivuga guhahamuka higa abantu barahahamurwa n'imvugo mbi kahise mm. kabayeho aka rero niko dukwiye eh, gufata cyane kuko kubu nako kariko gategura ka kazoza muri kubu bakubwiye bati turakumesura tuzobamesa nk'akarorero iyo ni muri sene de defudede nibaza ko uh, uyu adahava yihakana tuzobamesura ni cya kindi eh, jewe abantu bitorewe n'abene gihugu cyane cyane mu 2015 ndabe ndabasonera cyane uba uvutse neza cyane nukuri eh, ndabasonera kubera mwatowe mu matora yari yaburabujwe um, ndabemera hanyuma rero ikintu kimwe honorable ko aravuga ngo ngo imvugo imvugo imvugo mu bihumbi na cumi na gatanu icyo gihe bashikije ihe mvugo kugira ngo abo bantu bako baravuga ibyo bintu bahagarike bataraturira abantu bataraturira inzu bataraturira imiduga batarabuza abana kujya ku mashuri bataratangura kubuza abantu kujya ku kazi mwashikirije icyo gihe mwavuze imvugo iyihe nk'umunyepolitike ku buryo mubabuza nofata kuri icyo kibazo mbajije ah, ariko reka icyo kibazo mbere yuko ukishyura eh, tuzobamesa murayikoresha je washaka nari ncibereye ahantu nakora akazi k'ubuhinga kandi n'ubu sindagahemukira naraje ngaha ku iradiyo inshuro ntashobora guharura haba mu biganiro bita kahise kadasorongoye haba mu no mu bindi biganiro twiyamiriza ivyari ariko biravugwa bitari byiza aho rero nibaza ko yohumura kandi arabizi ndabonye nawe nyene avyemera yaranyumviriza ndabizi ariko ico novuga ico novuga wamaze kumugira impuzu eka umviriza iyo ni imvugo ariko arakoresha ya politiki kugira ngo acashikiriza ngo urumva ngo ngo babashaka kugira ngo bijya mbega kubera ko uja mu mutwe cyangwa ukajya mu byiyumviro by'umuntu kugira ngo ubone icyo azoca akora mbega imbonera kure mbega imbonera kure ko mwagiye haya mukazivuga mukazi ata kintu na kimwe mutigeze muvuga ko zitari bakajya ko nukuzica bakazica atamuntu ziranda zishinga ko nanje ndimbonera ko turavuga imvugo itari nziza bangwe mwa abanyapolitike ndagaruka mbanze nsimbire muri hiroke iyi mvugo ya politiki y'uno munsi muyishimiki muyineguriki hokugwiki imvugo ya politike y'uno munsi eh, haba ku ruhande rwa SNDFDD no ku ruhande rw'abatavuga rumwe ah, nayo ah, ah. reka mfatire Eh, nararabye ibiganiro biherutse kubera mu kayanza ah, imvugo ya politiki nshima eh, ni nk'iyo kuvuga ngo rugakura ruzi icyo ari cyo kuba kwitwa umurundi bakamenya ko uburundi ari iwabo atahandi bafise iyo ni imvugo ya politiki ushima iyo iyo cyane rwose hari iyo unegura rero iyo negura ah, ni y'uko mu rwaruka rw'abarundi bose mhm. haba kubacamo imice mm-hmm. kubacamo imice gute ah, ndabyita reka n'imvu nyine bivuga nk'ubu twagiye tuvuga imbonerakure imbonerakure imbonerakure kandi twazivuze kenshi mm. kandi n’ugwaruka twitegura abona ah, nka jewe maze kugira imvi mm-hmm. kubaraga kino gihugu mm-hmm. kandi nkifuza ko kumbure ibyangoye muri cyo n'ibyo twahuye bitanezereje muri cyo mhm. abo bantu batohura nabyo ah, nkavuga nti rero bohabwa inyigisho zituma bitegura kuba indongozi nziza inyuma ya twebwe nawe ntari muri politiki urumva ko mfite ishyirahamwe ndongoye ko mfite ibyo mvuga ndi mu ndongozi mhm. kandi n'uwo muntu wese n'umurongozi arirongora mhm. ibyo bintu byose bituma abantu baje hamwe hanyuma nkiva ku by'urwaruka mhm. ah, Tuye muri heruke tumaze imyaka ibiri turi ko turafasha turahuza abantu muri kino gisagara cya bujumbura abatwara amakaritiye ah, tubigisha mhm. mugabo naho yavuze ngo tuba tuvuze gutya ubu nawe mu mizero y'abarundi agomba avuga ati ishwi jewe insiguro n'iyindi eh, eh, iyo abantu rero bafise ibintu batari ko barahurira ko ikintu cya mbere kwemera kubivugana mhm. ntabwo nshima ko babivugana ah, honorable celestin yavuze ati navuze ko hariho kera ibitari byiza sinavuze ko ibyo bitari byiza nifuza ko byoba oya mhm. navuze nshima ko twamaze kubirengana mhm. eh, nicyo nashimye nkavuga nti rero turi turavuga urwaruka rwose rw'abarundi aha muri kino gisagara twarahuzanye ni urwaruka rw'imbonerakure n'abo bagiye mu myiyerekano mhm. cyangwa abayishyigikira tuvuga tuti aba bose rero baravukana tugerageze kugira imvugo ku bwanje ya politiki ntiyari ikwiye ko yomera nk'ishigikira ico umubiri yavuze ko tutavukana abarundi ahubwo hoza imvugo uyu munsi ivukanisha uko biri kose naho ko baraguhiganwa ah, ku bibanza bya politiki ariko tugume tuvuga tuti twebwe turi ko turahiganwa uyu munsi ah, turafise umwanya tuzomara hanyuma icyo bazotwamura ko turenganye byinshi bizoca mu majambo nesi ni neti ku ruhande rwa senidefitede hari icokorwa kugira ngo bwa burenganzira bwo gushyiza ibyiyumviro bushyikirizwe mu bwabo biciye mu mvugo idatera ubwoba abantu cyangwa ibajyanishe yego nk'uko rero nari nabishikirije eh, icokorwa eh, ni kimwe mhm. ni ukubanza gufata icyo umuntu yavuze ntubanze kugikura muri kontekisite ntugikure ko akanovera ka mbere cyari gifise mhm. ugifatanye ku ibyiyumviro bindi wari ufise kugira ngo ushikirize ibyiyumviro byawe bya politiki Mm-hmm. icyo ni ikintu gikomeye gufata uwo muntu yabivuze utatahuye icyo yavuze umwegere agusigurira ati ibi bintu bimeze uku mm-hmm. aha ni ibi ntuhave utahura ibitari byo ni uku bimeze abantu bakareka gutwarira hejuru bashaka guca bafatanya ibidafatanike baba bashaka guca mu byatsi no mu nzira kugira ngo bashikirize ibyiyumviro bibaza ko ari byo mm-hmm. byo gukorerako mhm. abanyepolitike bose baca baradefira ngaho mu masitudiyo ngira barabura n'umwanya wo kuvuga byari byinshi eh, byacu bibabana byinshi dore na kimwe nti kumbe ntibari bashaka ikibazo si ico mhm. bari babuze aho bahera bari babuze imboga badukoza baronsa akantu k'imbarutso baca ko baca mugabo rero wumvise amakomantere yaciye aba byumvikana ko hari hariho iyindi mvo yihishije inyuma y'abo banyepolitiki hari pasitori yavuze eh, kuko imvugo irimo akanyegeza abanga yohebwa muri senti davidede muriteguye kuyiheba cyane mm, nayo babwiye yego icyo kugwa n'ikiya nyine twaba turiko turakora turahuza abantu tukabaha inyigisho zinywanisha tukigisha urwo rugo rwacu gukunda igihugu kandi kwa baba bazi yuko igihugu uburundi ari igihugu cyacu kandi kindi dufise atakindi imana yaduhaye hano twaguma dusenga kubwira imana yaduhaye ubundi bwacu bandanye budutungira urakoze kugwa ikiyonurabure piya celestin kugira ngo iyi mvugo ibe idatera ubwoba abantu kandi mugabo uburenganzira abantu babugumane muhava ngo njiye iruhande y'umurongo w'ikiganiro je ico nibaza cokorwa ubwa mbere nuko abantu boronka aho bavugira izo mvugo ega abo bazivuga baronka n'abazivuga abo n'abazifise mm. abo turiko turazijija canke tuzanariza kuko zirahari kuko mm. baronka naho bavugira mm. jewe ikintu ca mbere nosaba nuko abarundi bomenya ko twese turabarundi mm-hmm. nihabe abantu bumva kumenga nibo bo kuvuga bonyene nibo bo gukora politike bonyene bumve ko twese turabarundi kandi turi bene mugabo umwe mm-hmm. dufise umubyeyi umwe twese igihugu cacu imana yaduhaye ni imana yaturemye mhm. atawundi dufise rero babanze batureke twebwe nk'abo muri mizero dushikira abanyagihugu bacu muronke naho muvugira turonke aho tuvugira kandi twebwe imvugo tuvuga mhm. ni imvugo y'amahoro mhm. ni imvugo y'umubano mwiza ni imvugo yo kubana amahoro ni imvugo ihumuriza rero nimba nimba imvugo ubuye zihari ari imvugo zigorana rwose ngira ngo nuko hariho bamwe nuko amizero atari mwavugira eh prokwapa ko twebwe nta kabi nta kabi ubu ko by’ukuri abarundi bose mhm. bofatwa ku rugero rumwe nk'uko amategeko y'igihugu niho nahereye mu ntango mhm. abiturekurira twese turonka aho tuvugira tugendera abanywanyi bacu abadutoye n'abatadutoye twisanzure twiyumve mu gihugu icyo cyo kintu cya mbere cyogogwa ikindi mhm. ni uko izi mvugo baba abanyepolitike baba muri sosiyete sivire mhm. baba bari mu mashengero baba bagize gute uwo ari we wese mhm. tudatoye ngo uwari muri leta cyangwa ntari muri leta mhm. duhanura by'ukuri ko hoba imvugo iremesha imvugo isanasana imitima ni ukuri umutamariya yabivuze neza abarundi twaciye mu bihe bigoye muri kahise no muri kubu bikitugoye abantu baramutse abantu barakomeretse abantu bagendana ibikomere ku mutima uyu si umwanya rero wo kubatera ubwoba uyu si umwanya wo kubahihita uyu si umwanya wo kubabuza amahoro mu mvugo zikoreshwa n'abantu bamwe bamwe nicyo gituma rero nuvuga ni abakoresha izo mvugo bikubita agashi bibuke ko sakirimi kibi ngo nawe ngo yagize gute sino yego bibuke ko ibintu nk'ivyo vy'ukuri aho murundi yabashaka kwerekana akabi ko kuvuga nabi sakirimi kibi urumva nururimi rubi eh, ntihagira abavyakira ukundi ndiko nerekana ko no muri kahise no muri kahise abasokuru baturaza iki gihugu bari bazi neza ko imvugo mbi yica ati imvugo mbe mbiri mbi mbere bavuga yuko ngo isumba uburozi n'abanyagihugu bose hirya no hino mu misozi imvugo zihari mugabo mugabo manyina burya ngo umwe yarangumva uturuka ku igihugu cyose uvuye mu banyepolitiki urakwira n'igihugu rero bose atanu umwe avuyemo reka dukoresha imvugo yubaka abantu yubaka imitima imvugo eh, iremesha murakoze ndasozereye pasiteri eriya harakongera ko ku cokogwa eh, icokogwa ah, ni uko eh, mvuge nti abarundi twarakomeretse cyane hanyuma turafise ibikomere hanyuma mbere ibyo bikomere bikunda kubonekera ah, mu bihe bimwe bimwe hari nk'abantu usanga iby'amatora byarabakomerekeje mhm. bavuze ko amatora agira ategurwe hasigaye nk'amezi cumi n'abiri ukazibona barahunze kubera rero abarundi benshi bameze uko ni uko twoshigikira by'ukuri imvugo ijana ukunywana imvugo yubaka imvugo iremesha imvugo mugabo kandi irimo n'impanuro kuko urumva nk'uko twabyumvise ah, ah, itavangura iguma igenda irahanura abantu uko bovyifatamo kubera ko sibo nibihe babayemo nuko babayeho rero eh, ni muri intumbero nyine yo kubandanya tuvura kuvura nako bica mu kuvuga bwa mbere hanyuma kumenyereza n'abantu kuvuga neza urakoze cyane ndagushimiye nibutsa ko pasiteri Eliya Nahimana waserukiye ishyirahamwe hiroke ryishinze kuvura no kubaka ikibano wakoze kwitaba kino kiyago ku nama mwakoze kuntumira imana ibahezagire nawe guhezagirane natwe shimire kandi nansi ninete mutoni yaserukiye umugambi wa sendedefudede hano mu kiyago cyo ku nama mwakoze kudutumira no hanyuma muraduhamagara kugira ngo dutange umuco urakoze cyane nshimire kandi honorable Pierre Celestin Ndikumana yaserukiye runani y'abarundi wakoze kuba bitavye kino kiyago cyo kunama mwakoze namwe kuntumira ndagushimire nawe Albert Nduwaye wari mu buhinga bw'ivyuma watumye tuvuga bakatwumva shimire kandi Charles Makoto yarahagarikiye kino kiganiro Jerome Nyonzima na yinde message kiyago cyo ku nama ntimuranirwe mu banki no mu byanyu naho gutaha unama ni kiganiro cha radio isanganiro unama barundi bashikiriza ivyimviro byabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bwogorore